тільки пишуть по газетах о національному гонорі чи о національній консолідації, а ніхто нич не напише у національній злості. То та злість то є дуже важна і в нашім народі грає першу скрипку. Де нема тої злости, то там нема ані гонору, ані консолідації. Та й мене то запущі. Доручилися з нами поляки забороняли грати представлення то їм на злість у кожнім селі грали, як не на талку полтавку, то якусь єнкчу комедію, а що на злість полякам. Хоч не єден потім сватані на гончарівці в криміналі відпокутував. Не хотіли поляки, аби ми закладали кооперативи. То ми їм на злість такі кооперативи в кожній селі пооставляли, що аж з Англії приїздили подивитися покасували по школах український язик. То ми собі свою рідну школу поставили аж диву. І так на кожнім крочі нарід ріс в силу, бо го злищ розпирав. А нині, ну подивіться, як є у нас ще мельниківчі то на злість бандерівчим. А бандерівчі тримаючи на злість уенрадівчим, а уенрадівчі на злість гетьманчам, а гетьманчі знову ж таки на злість соціалістам, а соціалісти на злість націоналістам і так без кінця. В однім місті надумали будувати школу коло церкви. Деякі противилися, що школи не треба, бо де стільки дулярів назбирати, як громада мала. На тим пункті посварилися і тоді же були в комітеті, взлостилися і як потиснули, то назбирали більше, як треба було. Але як приступили до будови, то вийшла нова сварка, аби школу не будувати наповздовж, як було вироблено в планах, а навпоперек. Так на тим погризлищі і поділилищі на два комітети. Єдні вже збудували на повздовж, а другі збирають гроші і будуть будувати навпоперек. То, як видите, то спочатку не було грошей на одну школу, а як взяли за печінку, то та національна злість, то будують аж дві школи. Я гадаю. Же навіть три школи є нині замало, аби наші дітеска навчилися рідного язика. Ніхто до того занадто ще не прикладає. Але якби прийшла нова конституція, що не дозволяє, аби говорити по-українськи, бо туди би на злість що вчило мови, аж гей не лише в школі, але й вдома, і не лише вдома, але й в церкві. Бо ті церкви теж хто будував? Подивіться, у церковні протоколи, то пізнаєте, що по більшій часті церкви в Америці і Канаді будували зі злості. Єдні католики на злість другим. Другий назліж православним, то ті назліж автокефальним, а автокефальні назліж староприбулим, а вони назліж східнякам, а які знов назліж західнякам, а західняки назліж лемкам, а то ті назліж карпаторосам, а так без кінця. Віддав тому-то, хоч стільки тих церков набудували, кілько вівтарів узолотили, іконостасів наставили а миру Божого над нами не було, та й по сьогодні нема.